Euskadi irratira etorri gara inzuzen ere, ba, lau amarkada baino gehiago bete dituen honetan, ba, bertan kazetari lanak ze bilakaera izan duen aztertzera, hori dugu gure azter gradu amaierako lanan, bai. eta horregatik gabiltzel karrezketak egiten hemen Euskadi irratiko erredakzioan, eta ba, hau ezagunenetako batengana jodugu, baite hartola, Egunon. Egunon, bai, azier. Zemoz gabiltza. Ba, orain saioa bukatuta, esan litek ez da. Ordu, lasai <laughs> hartuta, eh? lasai hartuta, ja. Ondo. Bai. Ba, dene galdera berdinarekin hasten gara. Ea noiz jakin edo erabaki zenuen kazetari izan egiten nuela, nun egintzen dituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskadi horretian, da ordutik gaur arte lanetan ibilizalen hemen. Mhm. bueno, labur bilduz, nik e, uste dut, e, bueno,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 Orduan izan zen dorre bikiena, eta orduan ere buru askin Afganistanerako, eta orduan Afganistanera bilalduen duten, eta gero baita ere Bruselako esperientziatik ba, iparlandara askotan joatea egokitu zitzaidan, eta pixka bat hor bilatu nuen nire habitat bat. Vale. Ez? Ba, kanpoko korresponsaliaren ondoren, ba, pixka atzerriko bueno, hainbat gertakizunen berri ematen. Eta gero ja, ba, ni uste dut eh,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 e, kontatzen, eta gero, ba, bueno, ba, pixka bat ja tokatu zitzaidan edizioaren, bai, bai kurpilo hortan sartzea. Editore lan hori. Bai. Eta orduzken mezularia goizean eta bai. guardian, Bai, Eduz me, mezularia, gero mezularitik eh okerrezpanago mezularia eta gero hor urtebeteko estedentzia hartu nuen, ba aurdun gelditu nintzen eta bueno, nere semeaz aprobatu nahi nuen, disfrutatu. Bai. Eta gero itzuleran, ba ja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 Ta hor txe. Ba, Azkara esaten da ibili da, eh? baina bat urte izan diren. Bai, bai, bai, urte asko dira, bai, bai. bai. Nik hasi hasi ba, seguramente lehenengo kontratua laroita mabu oste dola izango, amila batzen laroita mabu oste dola izango. Da. Ba, bai. berro, ez,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 ja orduan, ari naiz hitz egiten, zan dizut, Bruselaran, laro gita amazazpi, laro emeretzi, ez? Laro amarkadaren amaieran, eta Afganistango abimila eta batean. Orduan, bat zegoela dagoeneko e, ernamuin bat. Eh? Orain ezagutzen, bai, bai. Gerora, ni hasi nitzenetik ona hemen aldatu dena izugarria da ba GDSaren sistema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 Hori da behar dugun guk ere euskeraz. Euskeraz. Ba, begira, usnarketa oso interesgarria eta ja pixkanaka pixkanaka boro joango gara. Azkeneko galdera ere denei berdina egiten dizugu